Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija očisti svoje srce. U ovom serijalu emisija, nakon što smo već skoro godinu dana govorili o prijeko potrebnim osobinama koje se moraju naći u srcu svakog vjernika i svake vjernice kako bi njihovo srce dobrim dijelom bilo čisto u ovim sada skorašnjim emisijama i ako Bog da određeni broj emisija govorit o lošim osobinama, koji se svaki vjernik i vjernica moraju čuvati. Ukoliko se te loše osobine nađu pri njima, moraju se očistiti od tih osobina da bi u potpunosti imali čisto srce. Da bi sutra mogli na sudnji dan doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala sa čistim srcem koje će im biti od velike koristi, kako kaže uzvišeni Allah, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ illa men atallaha qalbin salim. Toga dana sudnjeg dana neće koristiti imetak, niti će koristiti potomstvo, već će koristiti čisto srce s kojim čovjek dođe pred svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedna od najopakijih bolesti, najvećih bolesti koje se mogu naći pri čovjeku jeste slijedjenje strasti. Slijedjenje strasti poslije odvodi do svake druge bolesti. Slijedjenje nečega drugog mimo Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Slijedjenje nečega drugog mimo Kur'ana i sunneta. Čovjeka kasnije odvode, nakon što ga odvedu na stramputicu, u zabludu odvode ga do svake bolesti. Taj obolijeva od svake bolesti pa smo u našim prošlim prethodnim emisijama mogli čuti kuranske ajete, hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i govore naših prethodnika o opasnosti slijedjenja strasti. Koliko je to opasno? Toliko opasno da na kraju čovjek, dakle postepenim slijedjenjem strasti, suprostavljanjem Kur'anu i sunnetu, odazivanjem svojim prohtjevima, kasnije svoje strasti, svoje prohtjeve može uzeti za svoga Boga. Da nas Allah dželle vala sačuva toga. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Eferaejte me nittehade ilahehu heva. Jesi li vidio onoga koji je svoju strast uzeo za svoga Boga? Ništa ne poželi, a da to i ne uradi. Za čim god ima sklonosti, za čim žudi, njegovi prohtjevi, strasti, to traže od njega, on to i uradi. Nema granice. Nema granice. Allah subhanahu wa ta'ala kaže ne može. To je strogo zabranjeno. On se ne osvrće na te Allahove subhanahu wa ta'ala riječi. Koji su razlozi? Šta to dovodi osobu da se oda svojim strastima? Da na jednoj strani ostavi Kur'an i sunnet, ostavi Kur'an i sunnet po strani i prepusti se svojim strastima. Zasigurno prije svega od malena od malena navikavanje djeteta na slijedjenje svojih prohtjeva i strasti. Greška kod odgoja od strane roditelja. Griješi kod svoje djece. Što god dijete poželi, daj mu. Teško mu nešto učiniti, pusti ga, mali je. Teško ustati na sabah, nemoj ga, još je mali, ne treba. Kada bude punoljetan, neka onda klanja, neka se onda navikava. Ne, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam je rekao da se od sedme godine dijete počne navikavati na obavljanje namaza onako kako ga treba obavljati kada bude i punoljetno. I također od samog abdesta, kako se abdesti u sedmoj godini, od sedme godine, pravilno da se abdesti, propisno da bude obučeno za namaz, da klanja namaz kako treba, navikavati ga na to kako bi kada postane punoljetno već u svome srcu imalo izgrađenu ljubav prema tom, prema tom ibadetu. Doći im dakle većina, većina roditelja griješi pa ostavlja svoje dijete, a kako da ga i podstiču, kako da ga poduče kada većina i većina roditelja ne klanja. Većina roditelja, ono što imaju od islama jeste muslimansko ime, ništa drugo busaju se u prsa, govore da su muslimani, govore da njihovo srce čisto, evo vidimo, skoro dvije godine govorimo kako imati čisto srce. Kako očistiti srce? Koje osobine čovjek ima, mora da ima pri sebi? I kojih loših osobina mora se klonuti? Od njih se mora izliječiti? Od njih se mora zaštititi da bi bio čistog srca? Dočim danas većina naših bošnjaka, većina naših muslimana kažu ja imam čisto srce, ja nikome ne mislim loše, prvo sebi misli loše. Kamo li da drugome ne misli loše, prvo sebi misli loše. Svoju dušu, svoje srce ne čisti. Svoju dušu ne podstiče da ide Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala govori na mnogim mjestima u Kur'an i Kerimu da se treba boriti sa svojom dušom da treba je čistiti, da treba je posticati na pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, u tome za nju spas i uspjeh. Dočim prepuštanje duše njenim strastima, prohtjevima, u tome je propast za nju. Dakle, od malena, navikavanje djeteta, da što god poželi da mu se to da, da mu se to obezbijedi, ne smiješ mu ništa zabraniti, ne smiješ mu ništa narediti, ne, neka ono, uh, odrasta na takav način, zasigurno kasnije s takvim djetetom po pitanju strasti, po pitanju prohtjeva, može se i tekako imati, imati problema. Zatim, zasigurno, ono što čovjeka podstiče na slijedjenje strasti, da svoje strasti, svoje prohtjeve, svoj razum izdigne iznad Kur'ana i sunneta, iznad Allahove dželavala vjere, jeste sjedenje i druženje s takvim ljudima. Kao što dakle od malena djeca stasaju sa takvim osobinama, isto tako ta osobina se može poprimiti, pogotovo kod osobe koja je slaba ličnost. Ta osoba koja je slabije ličnosti može poprimiti ovu osobinu ukoliko se bude družila, ukoliko bude sjedila sa sljedbenicima strasti, sa onima koji izdižu svoje prohtjeve, svoje strasti, svoj razum iznad Allahovi subhanahu wa ta'ala knjige Kur'an i Kerima i sunneta Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam oni svojim prohtjevima, strastima, svojim razumom odlučuju šta je dobro, šta loše. Zbog toga naši prethodnici, počevši od ashaba, kasnije, sljedećih generacija, mnogo su upozoravali na sjedenje s ljudima koji nisu dobre vjere. Allaho poslanika alaihi salatu wasalam prvi nam je rekao El mar'u ala dini khalilihi fel ahadukum ahadukom men juhalila Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, na vjeri, na ponašanju, sklonostima svoga prijatelja. Zato neka svaki od vas gleda s kim se druži. Čovjek poprima, podučava se vjeri, praktikovanju vjeri od strani svoga prijatelja. Ponašanje preuzima od njega, sklonosti i slično. Zato neka svako od vas gleda s kim se druži. Allah subhanahu wa ta'ala u knjizi Kur'an i Kerimu podučava nas da sve jedno prijateljstvo na Dunjaluku bude zasnovano radi ovog ili onog interesa, iz ovog ili iz onog razloga sutra će biti pokidano na sudnjem danu, neće ništa koristiti, naprotiv te prijateljske veze sutra na sudnjem danu biće pretvorene u neprijateljske veze. Kaže Jalla Vala u suri Zuhruf, Al-ahillau jevme idim ba'duhum li ba'din aduv illa al-muttaqin. Toga dana prijatelji će jedni drugima postati neprijatelji. Prijatelji će jedni drugima postati neprijatelji zato što većina ljudi na Dunjaluku ne vjeruje. Većina ljudi na Dunjaluku poziva jedni, pozivaju jedni druge na griješenje, zadovoljavanje prohtjeva, strasti na nedozvoljen način, pozivaju jedni druge u nevjerstvo, da ih je što više, kao što Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima govori o tome, zatim sutra na sudnjem danu doći će i koriti jedni druge. Fa aqbele ba'duhum ala ba'din, wa aqbele ba'duhum ala ba'din jete Jedni drugima će prići i početi razgovarati Innakum kuntum ta'tunena anil jamin. Vi ste nam dolazili zaklinjući se da je to pravi put, da je to u redu, da trebamo to slijediti, toga se prihvatiti. A odgovorit će oni koji su ih pozivali, kalu bellem tekunu mu'minin. Ne, naprotiv, vi niste imali imana pri sebi. Niste vi bili nikakvi vjernici. Oma kane lena alejkum min sultan. Mi nismo nad vama imali nikakvog sultana, nismo mi bili vaši čuvari, nismo mi imali nad vama nikakve ovlasti, vi ste bili i onako zalutali narod. Nismo mi ti koji su vas odveli u zabludu, vi ste bili zalutali narod. Jedni druge će koriti, jedni od drugih će se ograđivati. Pa oni koji su bili slijedili svoje vođe u nevjerstvu, u zabludi, u stramputi, slijedjenju strasti i prohtjeva, tražit će od Allaha subhanahu wa ta'ala da im u dvostruči kaznu, da njima vođama udvostruči kaznu zato što ih što su ih zaveli, odveli s pravog puta, kazna će im svima biti ista. Biće kažnjavani svi. Niko od njih neće biti lišen sačuvan kazni. Zato dobro se čuvajmo s kim sjedimo, u kakvo društvo zalazimo, s kim se družimo, na čijim sjelima, skupovima boravimo. Sjedimo, družimo se, komunicirajmo posebno s ljudima s kojima se naša vjera učvršćuje. Naš iman raste, jača. S njima se najviše družimo. S ostalim ljudima družimo se po potrebi. Onoliko koliko smo potrebni, kao što se za sofrom, sa hranom družimo, koliko smo u potrebi za tom hranom, isto tako i s ljudima. Većina ljudi, naročito danas, je zavidna. Većina ljudi daleko je od pomoći, da hoće pomoći i slično. Klonimo se. Gledajmo dakle u onome što je za nas odkoristi, za naš dunjaluk i za naš ahiret. Družimo se s takvim, s takvim ljudima. Naši prethodnici, kao što rekao, mnogo su upozoravali na slijedjenje i sjedenje sa sljedbenicima strasti. Pa tako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, plemeniti ashab Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, kaže ne sjedi sa sljedbenicima strasti jer sjedenje s njima umrtljuje srce. Srce koje je živo, koje je živi Kur'anom i sunnetom, bude li sjedilo uz one koji slijede svoje strasti, neka zna da će i ono, neka zna da će i ono zamrijeti. Kao što kažu, nikada se posuda zdravih jabuka, ukoliko se u nju stavi natruhla ili truhla jabuka, nikada te zdrave jabuke nisu popravle onu truhlu, već je od truhle jabuke počelo dakle, da se širi, pa da i one zdrave jabuke počnu truhniti. Zato dakle, ne sjedite sa onima koji ubacuju natruhe u vjeru, koji slijede svoje strasti, koji razumijevaju Kur'an i sunnet na osnovu svojih prohtjeva i strasti. Ibrahime Nehaj, rahimahullahu ta'ala, kaže ne sjedite sa sljedbenicima strasti, jer doista sjedinje s njima doprinosi odlasku svjetlosti i imana, imana i srca. Sjedinje sa sljedbenicima strasti doprinosi odlasku svjetlosti imana i srca. Iman polahko se gasi, jer iman raste Iman se jača učeći, proučavajući Kur'an i sunnet i radeći po Kur'anu i sunnetu dok se iman zagas, gasi, zagašnjuje, smanjiva sa slijedjenjem strasti. Također kaže i odvodi ljepotu sa lica. Usled slijedjenja strasti dolazi do odlaska ljepote sa lica i dovodi do pojave mržnje u srcima prema drugim, prema drugim muslimanima. Subhanallah, kao da dakle, govori u našem, o našem vremenu i dakle slijedjenju strasti u našem vremenu. Slijedjenje strasti dovodi do odlaska imana i srca, dovodi do odlaska ljepote, slica i dovodi do pojave mržnje umjesto imana mržnje u srcima prema drugim vjernicima. Pa vidite dakle one koji slijede strasti, koji su ogrezli u tim svojim strastima kako ne vole nikoga, kako osjećaju mržnju prema svakome, kako na njihovom licu nema osmijeha, njihovo lice je tamno, obavija ih tama, crnilo i slično. Kaže Ebu Qilabe, rahimehullahu ta'ala, ne sjedite sa sljedbenicima strasti i ne raspravljajte se s njima, doista ja vam ne garantujem da vas oni neće ili odvesti u svoje zablude ili će vam pomutiti ono što ste do sada poznavali od vjere. Ne sjedite s njima. Pogotovo oni od vas koji ne poznaju dobro vjeru, koji nisu učeni, nemojte se pogotovo raspravljati s njima. Oni ili će vam pomutiti ono što ste znali od vjere ili će vas odvesti u svoje zablude. I dakle, mnogi drugi govori naših prethodnika da ne bismo odužili o dakle zabrani sjedenja sa sljedbenicima strasti. Zatim, zasigurno, jedan od razloga slijedjenja strasti jeste i nepoznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, nepoznavanje drugog svijeta, odnosno zaborav na Allaha subhanahu wa ta'ala, neprisjećanje Allaha jalla wa'ala, njegove kontrole, da Allah subhanahu wa ta'ala nas sve nadzire, da nas vidi, da nas čuje, da zna sve o nama, Allah subhanahu wa ta'ala i također nemar prema drugom svijetu, nerazmišljanje, da polahko odlazimo sa ovoga svijeta, da Dunjaluk polahko odlazi, a da nam Ahiret, drugi svijet, sve iz dana u dan je bliži i bliži. Pa dakle, onaj koji se zaboravi na drugi svijet, da će izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala na Ahiretu, u drugom svijetu i da će ga Allah pitati za njegove riječi, za njegove postupke, za njegovo ponašanje, taj se dakle i opusti u životu na dunjaluku. Taj se opusti, prepusti svojim prohtjevima, svojim strastima, ostavi vjeru po strani, ostavi Kur'an i sunnet po strani. Pa dakle, zasigurno, a nepoznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala i nemar prema drugom svijetu jeste ono što postiče čovjeka na odavanje svojim prohtjevima i strastima i slično tome. Dakle, sljedeće žudnja za dunjalukom i priklanjanje njemu da se što više i više gomila i nikada se nije zaboravilo na ahiret, a da se nije odalo, prepustilo dunjaluku i obratno. Također nepoznavanje pogubnih posljedica strasti, ono što čovjeka sputava u bilo kojoj lošoj osobini, pomaže da se izliči od te loše osobine ako već ona postoji pri njemu, ili pomaže mu u liječenju jeli, te osobine ili zaštite od te osobine, jeste i spoznaja pogubnih posljedica. Pogubnih posljedica te osobine, ukoliko ta osobina ostane pri njemu, ukoliko se ne bude liječio, ne bude se štitio, do čega ga sve ta bolest može dovesti. Pa konkretno, kada je u pitanju slijedjenje strasti, posljedice su pogubne, mnogobrojne, pogubne. Zasigurno, strasti su razlog stradanja na ahiretu. Onaj ko se prepusti svojim strastima, ostavi Allahov vjeru po strani, taj će stradati sutra na drugom svijetu, ahiretu, zasigurno. Kaže Allah fa taga wa athara al Jalla Vala, فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى jannata الْجَنَّةَ al ma'wa. Ali onaj koji se uzdigne, uzoholi i koji dadne prednost dunjaluku nad ahiretom, njegovo boravište je džehennem onaj koji se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala i onaj koji bude vodio računa o svojoj duši, onaj koji sustegne svoju dušu od prohtjeva, zabrani svojoj duši prohtjeve, strasti, kontroliše, ukroti svoje strasti, Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom njegovo vječno boravište jeste džennet. Dakle, onaj koji se bude borio sa svojim strastima, ukroti svoju dušu, podstakne je ka pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, zabranio je slijedjenje strasti, odupire se tim prohtjevima, strastima, ako Bog da njegov završetak je u džennetu. Kako kaže Ebu Darda radijallahu ta'ala, kome briga budu prohtjevi i strasti, njegov tas sa dobrim dijelima sutra na sudnjem danu biće lahak kome bude cilj na dunjalku da zadovolji svoje prohtjeve, svoje strasti da slijedi, da se prepusti svojim strastima, neka zna da će njegov tas sa dobrim dijelima na mizanu sutra na drugom svijetu ahiretu biti lahak. Kaže Muhammed ibn Abil Ward, rahimahullahu ta'ala, doista kod Allaha postoji dan u kojem se neće spasti Allahove kazne onaj koji se prepusti svojim strastima. Dakle, jedan od posebnih rezultata slijedjenja strasti, jedna od sigurnih posljedica slijedjenja strasti i prepuštanja svojim strastima jeste stradanje na ahiretu. Zašto? Zato što strasti i odvode s pravog puta u zabludu. Dakle, od zasigurno pogubnih posljedica prepuštanja strastima, slijedjenja strasti jeste odlazak na stranputicu, odlazak u zabludu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَتَّبِي الْهَوَا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ I ne slijedi strasti pa da te one odvrate sa Allahovog puta. Allahov put jedini je pravi put. Nema drugog pravog puta za vjernika, nema drugog pravog puta koji vodi do dženneta. Postoji pravi put koji vodi do džehennema. Sigurno. I on nije samo jedan, njih mnogo ima. Međutim, što se tiče dženneta i što se tiče Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahovog zadovoljstva, svaki onaj koji teži tome postoji samo jedan pravi put. To je Allahov put. To je put Kur'ana, i sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. وَلَا تَتَّبِي الْهَوَا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ I ne slijedi svoje strasti pa da te one odvrate od Allahovog puta. Kaže Jalla wa'ala وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَا هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى A ima li nekoga da je gore zalutao od onoga koji slijedi svoje strasti mimo upute? Ostavlja uputu po strani, prepusti se svojim strastima. Ima li nekoga da može više zalutati? Uputa mu je dostavljena, govori mu se, obraća mu se svaki dan, podučava se svaki dan, dostavlja mu se svaki dan. On ne mari za ono što čuje, za ono što vidi, za ono što pročita. Bitne su mu njegove strasti, njegovi prohtjevi. Strasti su razlog neuzimanja pouke iz Kur'ani Kerima. Ljudi koji su prepušteni svojim strastima. Oni ako uzmu nešto i da pročitaju, da nešto čuju, oni iz toga ne izvlače pouku. Oni samo čuju, oni to ne slušaju. To uđe na jedno uho, na drugo, na drugo izađe. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ Hatta iza kharaju min indike qalu lil ladina utu lil ilma mada qala anifa ulaika alladina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum Od njih ima onih koji te slušaju. Slušaju šta govoriš. Pa kada izađu, kada odu od tebe, pitaju one malo učenije o čemu malo prije bi riječi. O čemu nam je onaj malo prije govorio, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to su oni čija je Allah srca zapečatio i koji slijede svoje strasti. To su oni koji slijede svoje strasti, pa je zbog tih strasti Allah subhanahu wa ta'ala zapečatio njihova srca, pa se oni ništa ne okorištavaju od onoga što čuju. Koliko je pogubno slijediti strasti i prepustiti se tim strastima, ne boriti se sa svojim strastima, ne tražiti pomoć, podršku od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne kajati se Allahu subhanahu wa ta'ala od svega toga. Da Allah subhanahu wa ta'ala zapečati srce, pa da se poslije toga ništa ne okorištava od onoga što čuje ili onoga, ili onoga što vidi. Zatim, od pogubnih posljedica, jeste dakle i neprimjetni odlazak imana. Naći ćemo takve ljude da se busaju u prsa, da kažu da su oni na pravom putu, da oni slijede pravi put, da imaju i nekakve dokaze, dokazuju, međutim oni te dokaze razumijevaju kako oni hoće. Razumijevaju kako njihove im strasti nalažu. Nisu ni svjesni da polahko njihov iman se smanjuje, kida, prije ili kasnije, dakle, ostaće, ostaće bez njega ili će on biti sveden na minimum. Kažu islamski učenjaci, četiri pojave polahko odvode u nevjerstvo. Četiri pojave, ukoliko se nađu pri čovjeku, polahko ga odvode do nevjerstva. Kaže, srđba, strasti, žudnja i strah. Srđba, strasti žudnja, prevelika ljubav za nečim i preveliki strah od nečega. Čovjeka mogu odvesti do nevjerstva. Da se čovjek naljuti, rasvrdi i onda, dakle, ne kontroliše svoje postupke, ne interesuje ga šta će reći, šta će uraditi, pa kaže riječi nevjerstva, uradi dijelo nevjerstva. Zatim, strasti prepusti se svojim strastima. Afara eite meni tahada ilahu hava. Jesi li vidio onoga koji je svoje strasti uzeo svoga Boga? Zatim prevelika ljubav. Njemu je bitno da to postigne. Znači on žudi što voli, što želi, nije, ga bit, nije mu bitno kako. Ne interesuje ga kako, putem čega će to ostvariti. I također preveliki strah, kako to on sebi uveliča, može ga odvesti do također nevjerstva. Zatvaraju mu se vrata Allahove podrške, onaj koji slijedi svoje strasti, prepusti se svojim strastima, zasigurno izgubit će Allahovu podršku. Jer Allahova dželjavala podrška je sa imanom, Allahova subhanahu wa ta'ala pomoć je uz Kur'an i sunnet, onaj koji slijedi Kur'an i sunnet, s čime Allah dželjavala jedino zadovoljan, to je objavio, to je ljudima dostavio, da to ljudi slijede, da po tome svoj život usklade i Allah subhanahu wa ta'ala pomaže takve svoje robove posebno, ukazuje im svoju podršku i pomoć onaj ko se okrene. A sljedbenih strasti jeste dakle potpuno na drugom kolosijeku, na drugom putu. Kur'an i sunnet su na jednom, a on je na drugom. On je u zabludi, on je na stramputici. Kako da ga Allah subhanahu wa ta'ala pomogne i pruži mu svoju podršku. Zato kaže Allah jalla wala أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ Jesi li ti vidio onoga koji je svoje strasti za svoga Boga uzeo i koga je Allah subhanahu wa ta'ala kasnije ostavio na stramputici u zabludi, čije je sluh zapečatio, čije srce zapečatio, na njegov vid stavio koprenu, ko će ga uputiti mimo Allaha? Ko će ga uputiti? Allah subhanahu wa ta'ala ostavio ga na stramputici na takav način. Nakon što je izabrao stramputicu, nakon što je toliko, toliko skretao s pravog puta, udaljavao se od Kur'ana i sunneta, prepuštao se svojim prohtjevima i strastima, da mu je Allah dželjavala zapečatio i sluh, i vid, i razum, srce. Ko će ga uputiti? Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao svoju podršku, svoju pomoć. Zatim, zasigurno, strasti su razlog uvođenja novotarija u vjeri, novina u vjeri. Od pogubnih posljedica strasti jeste slijedjenje novina, unošenje, uvođenje novina u vjeri. A novinu, novotariju, makako ona bila lijepa, Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti. Rekao je Allah, poslanik alihi salatu wasalam, men ahdese fi emrina hada ma se minhu, fahu raddun. Ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje, to mu se odbija to mu neće biti primljeno. Prenose naši prethodnici od ljudi koji su se pokajali, koji su počeli da slijede svoje strasti i vidjeli da to ne ide pravim tokom, pravim putem, pa su se pokajali, alhamdulillah, Allah dželavala pomogao im, uslišao njihovo pokajanje, primio njihovu teubu, kažu kakvi su bili, pričaju, pa kažu nikada nismo sjedili i zaključili da je neka stvar lijepa, godina lijepo se osjećamo, a da nismo po pitanju nje izmislili hadis. Nešto nam odgovara, nešto nam lijepo, izmislimo hadis Allahovog poslanika alihi salatu Da je Allahov poslanika alihi salatu oslam to radio. Koliko je pogubno slijediti strasti. Evo vidimo, uvodimo takve osobe, onda uvode novinu u vjeru. Onaj koji se prepusti svojim strastima uvodi novinu u vjeru. I onda još izmišlja hadis da bi opravdao tu novinu. Jer ljudi, većina, dakle danas, naročito omladine koja sluša, koja uči, traži dokaz. To što radiš, na osnovu čega radiš? Je li Allah rekao? Je li to rekao ili radio poslanik alihi salacom? Daj mi dokaz iz Kur'ana ili sunneta. Pa ne možeš mu reći, ne, nije Allah rekao, ne stoji to nigdje u Kur'anu, niti stoji u sunnetu, nije radio poslanik, nije rekao poslanik alaihi sallam. Ali to lijepo je, to ti niko neće prihvatiti. Zato su izmišljali hadise. A šta kaže poslanik alaihi sallam, poslanik sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, kaže Men kezebe alaije muteamiden fel jetebeuva maqadahu minan nar. Ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u džahannamu. Neka sebi pripremi mjesto u vatri ko na mene namjerno slaže. Namjerno slaže izmisli i badet i slaže na Allahovog poslanika alaihi salatu, alaihi salatu sam. Do svega toga dovode šta? Strasti. Slijedjenje strasti. I zasigurno takve osobe prije ili kasnije bivaju ponižene od strane ljudi. Bivaju razotkrivene, ponižene, spuštaju se na nivo životinje slijede svoje prohtjeve, svoje strasti, nema granice, nema zabrane da im se nešto može zabraniti, nema ničega za čim oni žude, požele, a da to i ne ostvare. Pri tome mnogo šta čine i dolaze zasigurno do poniženja. Slično, ako se sjećate na početku našeg govora o strastima, rekli smo da se na arapskom jeziku za strasti kaže hela, hela, dok, dakle, kod nas slično se ili kaže hala, ne govori, ne govori mi iz havi, je tako? Heva se, dakle, kaže u arapskom jeziku za strasti, a za poniženje se koristi termin hevan. Hevan, dakle, slično. Onaj koji bude slidio hevu, koji bude slidio strasti, doći će na kraju i do hevana, odnosno do poniženja. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas poduči našoj vjeri, da nas uputi na put Kur'ana i sunneta, da nas pomogne u pridržavanju za Kur'an i sunnet, da nas pomogne u borbi s našim dušama, s našim prohtjevima, našim strastima, da nam Allah subhanahu wa ta'ala omili našu lijepu vjeru i olakša njeno slijedjenje.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 Wa sallahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.